Liburu berezi bat eta eh, gara izan ere Euskal Herriko Atlas Geopoetikoaren lehen tomoa argitaratu berri baitute. Ebentik elkartaren eskutik, abiatu zen eh, proiektu berezi bat, eta Michel Etxeko kontatu digunaz. Guretako zen, eta da, zeren abiatu abeita, Euskal Herriko Atlas, atlas Geopoetikoa egitea. Eta laulagun gira, batak soinu hartzen zure gisa, beste batek argazkitiatzen, patxil askarai edo joan esetxe eta beste bi inutil eh, digira musikariak, eta San Christian Galtxeta beruen, barnekaldeko musikaria, eta ni, siberko haize epailia. Eta hoden laulagun, jiru egun pasatzen dugu herri batetan, eta mm, bi belari eta bi begi zabalik, eta hiru garen eginien emanaldi bat. Eta erakasten deiegu haien herria, menan gure filtrotik ikusik. Ba, Michele Txeko parrentzun duzue, erranen dugu ere, 2000 garren urtetik, 2000 urter arte zazpi herritan izan direla, eta zazpi herri hauetan bildutako lana, orain diska liburu batean aurkitu izango duzue, zetatekak argitaratu berri duen Euskal Herriko Atlas Geopoetikoaren lehen tomo honetan nain zuzen. Baendaian egin zuten e, diska liburu honen aurkezpena, bertan izan ginen eta Michelle parrekin mintzatzeko aukera izan dugunez, elkarrezketa bera entzuteko aukera izango duzue gaurkoan. Baun getorri guztiak. Endaia danak endaia argituk. E, nola, nola den, e, belaruna kanpotik jende, jende etorri da, beti, beti danik. Eh? Lehen ozela, gara zela, ospitala, edo kanpotik jendea, jendea, jendea, jendea, jendea, jendea, jendea, jendea, jendea, itxasua, bon, bainatzea maiteko gatia, baina eta eh, orduan gaten ginen, aita eta siesta denboran. den pausa denboran. Azkaldu hain zi. Eta hiek, azkaldu eta eh, siesta pilatitea gaten zian. Eta gu gaten ginen, bide lasterrez, sorrin bat. Sorrin duzu, asporo txipiko gibelian. Ola deitzen da hori. Ara nunde joten den. Ba. Eta erroka guai eh, nirteke jautsiko. Baina, eh, harano, uh, zeratik ebai, nekatxuenetik ebai. Ebe, nekatxuenetik pasatzen zira, zera, sendra, eta gero, oian bat pasatzen duzu, eta sendra segitzen duzu, eta ikusiko duzu, horbela uh, edo alga, itxasko belarrak ateatzeko puli bat bada, oraindik sorgin zilion. Eta krika hori deitzen da sorgintzio. Eta nio gutxi kaipatzen du hori, eh? Ez kitut ikusi sorrentzioa, historioa bai. Historioa entzun bai. Eta apes sahar batek kontatutako idazitako historioa da. Eh, eh, sorgin uh, uh, famako, pazien jendean, sorgin fama zutenak. Michel, etxeko parka iso egun, Bai, agetxalde hon. Atlas poetikoaren aurkestera etorri zarete endaiara, endaian ere izan baitzineten, esango dugu, zazpi herritan izan zaretela, eh, hainbat artista, zuen e, proiektu berezionekin gogora ekarriko zen dugu, kebixat proiektuaren abia puntua zen izan zen? Bai, ambizione edo, ez dakit, ambizione handiko proiektu txipi bat, bena, guretako zen, eta da, zeren abiatu abeita, em, Euskal Herriko atlas, atlas geopoetikoa egitea. Eta ondiego politikoa eusten dugu besteri, geolinguistikoa e, Charles Bidegeni eta besteri oso ederki, zinego ederki, egia ideia hantik izan nuen. eta guria, sumea da, laulagun gira, batak soinu hartzen, zure gisa, beste batek argazkitiatzen, Patxil Askarai edo Joan Etxebarria, eta beste bi di, eh, digira musikariak, eta Jean Christian Galtxeta beruen, barnekaldeko musikaria, eta ni, Siberko haize epailia. Eta hoden eh, laulagun, jiru egin pasatzen dugu herri batetan, kasi honetan endaian eh, pasatu genian hiru egun, eta mm, bi belari eta bi begi zabalik, eta hirugarren eginen emanaldi bat. Jodi, lau, hiru, bi eta bat. Eta emanaldien zer erakusten dugu, be, herritarrak edo zutarrak kumitatzen dugu, eta eta erakasten deiegu hien herria, gure filtrotik ikusik, gure begietaik, patxi edo joanesen argazki sorta, hola, edatzen dugu, proiektatzen, eta berden moran eh, Vivi Pierre Wiesler gure lagun eh, sibedotarrak haik hartutako sonutaik eh, egiten du olako muntaketa, historia handia edo historio txikiak, edo bagdin tasiuntan itxasuaren edo fabrika baten soinua, eta lagin batzu igortzen, eta guk josten ditugu guztiak, gure hitzak hemen entzunak edo gure oiartzunezko kantuak. Eta horrek e, eh, kasuntan endaien pasatu ginen martxuan, 2000 eta hamalauan, hiru egin, egin ginen, eta horrek gure atlasaren kapitulutio bat egiten du. Eta atlas, ordin zazpi herri badu eginik, eta hoi, e, liburu bat, eh, erabakituk liburu bat ateratzia, lehenbiziko tomoa. Zeintzuk dira beste herriak? Ordien lehen bizikoa egin ginen aspaldi, eh, kasik bosturte pagola, gero arnegin izan ginen, pakola xiberuan, arnegin, basen afaruan, eh, hola, erdi puntu hortan, luzaide arnegi, gero izan ginen usurbilen, edo usurbileko hobekieran auzo batetan, aginagan, gero izan gira ordin endaian, eta mm, zer egin dugu barkose, berriz siberuan ginen, eta mm, irunian, irunian izan ginen, auzo batetan zeren iruña hain harri handien nola da izu normalean emaiten emanazten ditugu afixatxoak etxe guztietan me posible izan bena etxe genien errotxapeko txapeko auzo ba, auzoan arga ostatua eta hantik partitu den gure partitu zen eta azken herria zazpigerena uh, bera bidasoako bera eta han oso batzarri ederra genien ebai eta zazpiak dira bildiak hor liberu juntan Parka badak badanak bait. Bai. Ah, c'est Marie, je m'appelle Anna. On la connaît bai, bai. Oui, oui, oui. Taigira mais ça ne t'a pas. Do you have a chart tagu ham. Oraindik segitzen duzu, eh? Abenturarekin Euskal Herriaren itzule egiteko sedez. Hori da, eta hasi gila bigeren tomoaren prestatzen zeren geroztik egin dugu senpere herria. Hane, imaginatzen aldean eh, batzari ederra, eta mm, azkenik egin gipuz, ba, Nafarroako herri bat, naiz eta gipuzkoako isurien den, arano, arano metropoliza, bere eun eta zortzi biztan lehekin. Ala bada, liburura ekarri duzue, liburuan argazkiak, poesia eta baita ere soinu, bilutako soinuak eta musika ikusi eta irakurri izango ditugu. Bai, nik aldi guziz eh, herrian bertan eh, idazten dut kronika hori ez da poesia bena guk egiten duguna, bai, hortan da poesia eta pixka bat usnatzen ahalda liberu huntan eh, espiritu horta izeren liberu hunek badu zentzia egiten dut egon nalietaik biztena luke zentzuik hola intelektualki guk uh, ikusten dugun mogimentian, hiru egin haietan eta entzuten dugun hotz eta hotxetan, hortan da, eta dagoen eh, mugimentia gauden egunetan, eta eta kitio. Hortaik egini da, eta poesia, poesia guzia hortan da, eta poesi gehigarri bat da, uh, eguneko emanaldi ez zeren hortan, <laughs> sentiak ikusten di bere herria, bena mena gure begiez, gure belagiez, eta hori hori pozizgarria da, zeren bat sumaitetan gehienetan, denek ezagutzen diena guk ez dugu ikusten, edo entzuten, mena, batzutan, eta usu gertatzen da, guk ikusten duguna herritarreke ez dute ezagutzen. Hau da, tximileta efektua edo nula, egan. Gaur endaian aurkezten duzu, beste herri zunbait ere izan entzarete, eh, liburu edo atlasunen aurkesten Egiagan lehen biziko herria da, ordin atera beita, eta bere bere beita, noiz baita, eta zen, xarako idazlen biltzarrian, gana bita bazko altian, guai hasten da zabaltzen, eta ordin lehen biziko aurkezpena dugu, eh, behar bada eginen dugu bat edo beste okasionia, mena herri bakoitzian badie ale bat edo bi, erakusteko, gozatzeko, eta erosia ahal izateko ebai, zeren dendetan bada, bena pagolan eta bakoizan ez da oraindik eta elkar daik ordiena, han, badute, liberia. Ba, esker Zuri. Ni har ett ham, Pagola har ett Hi Hihan ett ni har, och hi hihan ett ni har. Lura i gu biexor, harkeman eta gu går. El herigabe es ni ni hur. Aizori gabe ni bertan agor. Ziek heben aldiz argia pizturik, ziek heben lüt minzaturik. Ziek heben hitza ez erdoliaturik, ziek heben. Kultur Alea Badizka berri batekin eh, segituko dugu orain, Iker Laurobak eh, bere azken lana, plazaratu baitu orain dela gutxi. Donostiako kantariak, Lauroba musika taldearen eh, sortzaile izan denak ere bakarlarik gisa, bi lan atera ditu eta horietako bat eh, orain dela gutxi plazaraturikoa da, nireko otorlekutik izeneko lanazta. Baiakizue haste ontako gure gonbidatua izango dela eta kantuzkantu emankizuna bere azken lanari buruzkoa izango dela. Ba ona, aurrerapen eh, gisa, bere diskan aurkitu izango den epizetariko bat. Ez esan ferekan agortu zaizkizunik Atzen artetik ies egingo dizutela ikus dezake Ez dira ferek erronka eskuetan gordetzeko eta labando egingo zaizkizu adabakiz josita ere ere ez esanak iturik zaudela Samurtu egingo nahi nahikoak us dezaket nik eta ez ez zabein antzeman da ez dago entzun beharik Ez etzabein antzea manda Ez dago entzun beharik Ez esan fedeka 独。 Esirsen Esirsen Esirsen Esirsen Esirsen Esirsen Esirsen bauzi izan da gaurkoak emanduen guztian zule, nera aldetik besterik ez, bihar arte esaten dizuet, izan ongi, aio. he should be. corre.